Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis, Thamin Vatisun, 98. An Aishat, an Aishat radijallahu anha, od Aishat radijallahu anha, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ba'atha ređulen ala serije. Da je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poslao čovjeka sa dijelom vojske konjicom. Fekane jakrao li ashabihi fi salatihim. Kaže, pa je on učio, odnosno predvodio ljude u namazu. Ashabe, znači Allahov poslanika, oni koji su bili sa njim u toj, e, u toj, u toj vojsci, u toj grupi, u toj konjici. I on bi njima predvodio namaz i, e, i on bi, znači, učio Kur'an, kaže, fe jahtimu bi kul huvala vajhat jahti znači završiti. Pa bi završio učenje sa kulhova Allahu ehad. Felema ređa, felema ređau, zekaru, zalike, rasulaj, salam, salam. Pa kad su se vratili, on su to spomenuli Allahu poslanik, salam, salam. Pa onda on njima kaže, se luhu li ejišen, jasno je zalik. Pitajte ga što je to radio. On su to spomenuli, zašto? Zato što je to njima neobično. Bilo neobično da završava sa, sa kulhova Allahu. A ćemo zanimljivo tumačenje Abdulabe Sama. Pita kako je zašto je to radio. Fas'aluhu, pa su ga pitali fekal, pa je on odgovorio li annaha sifatu Rahman azza wa jalla. On je odgovorio zato kaže što je to svojstvo sifat milostivog Rahmana. Wa ana uhibbu an aqra. Ja volim da je da je učim. Znači kulhovela. Fakala Rasulullah sallallahu sallam Ahbiruhu enne Allahe ta'ala juhibuh Obavijestite ga da Allah uzvišeni njega voli. Ovaj hadis ima više rivajeta. A, prvo ćemo spomenuti o tomačenje koje je naveo Abdullah Besam. On kaže ovde, kaže praksa emira, znači poslanik sallallahu sallam poslao grupu ashaba kao jedan dio vojske serije, e, jedna, jedna skupina vojske koji se pošle podređu specijalnu zadatku, kao neka jedinca, specijalna ovakva. Ovakva. Uglavnom, kaže, praksa je bilo da oni koji budu emiri, da oni budu imami. U, uglavnom, e, ovaj ashab koji je, koji je bio njima emir tada, učio je kaže ovde kad bez, Abdullah Besan kaže fa kana yaqra qul huwallahu ahad fi rak'ati thani min kulli salat i kaže uh, da je ovaj emir uh, učio qul huwallahu ahad na drugom rekatu svakog namaza a gore u tekstu hadisa došlo kad kana yaqra li ashabi fi salati fa yahtimu bi kulli huwallahu ahad znači završavao bi sa kulli huwallahu ahad A ovdje on kaže na drugom rekatu bi učekalo U tumačenju. Helema ređao mi gazvet, kaže, pa kad se vratili, normalno on su obavijesili poslanika, salam sedem, pa on reagovao kako reagovao. Spomenuli smo tekst hadisa. E, eh, kaže Abdullah Besan, šta se razumije iz hadisa? Iz hadisa se razumije kad je sljedeće. Dozvola učenja dozvola učenja kraćih sura, pisaru mu e, mimo, mimo akšama namaza. I u drugim farzovima znači. Tako on kaže. Katođe, također ga radis ukazuje na vrijednost sure i hlas. I da je mu stehav da se uči. Također Hadis ukazuje da neki ajet, odnosno neke sure su vrednije bolje od drugih sura. Je tako? Jesu li nisu? Jesu li nisu? Pa Fatiha vredi koliko? Tri Fatiha kad se prouče. Koliko? Vrijednost čega? Čega? ima nagradu. Kako došlo? Ne, Fatiha, pardon. Kulhovela. Trećina Kur'ana. Jedan kulhovela, trećina, tako. Znači, tri kulhovela, hatma znači. Hatma. Došlo je za kuliju, za kuliju je došlo ila ila ili ili je za izal zulzel za koju je došlo da vredi četvrtinu Kur'ana o razišla se ulema za <laughs> ženi ona za kulio ispravno znači ispravno je znači da, da zaista neke sure su vrednije od drugih sura kao što je došlo u hadisu kod, kod, kod muslima da, da je poslanik sallallahu alejhi ve da se uči koje prve dvije sure sur Bekare Ali Imran i da će čovjek kod njih nauči na pamet, da će imati posebno nagrad na hiratu. Što znači da je to vrijednije nego druge sure da nauči. Također vrijedno sure kod hola, sure, e, sure i da zulzile. Znači, određen drugi sure, mada to nema puno, znači, šrijedske tekstove potom tom ali ukazuju da, će, da su neke sure vrednije od drugih. Jedno i drugo se laho govor. Također, ajet, koji je najbolji ajet? Ajet u kursi. Znači, ta ajet je bolji od drugih ajeta. Fatiha također ima posebnu, znači posebnu vrijednost u odnosu na druge sure. I tako. Znači, to je ispravan stav. A i ovo ukazuje. I ovo ovdje što ovaj Asad boli ovu suru, poslanik sam sam potvrdio mu to i rekao da Galašanu voli zbog toga. Znači, ukazuje na vrijednost suri i hlas. Također, hadis ukazuje na to da oni koji, kojima se daju neke, neke pozicije uh, koje su, možemo reći, dunjalučke, da, da se nasu i da se dadnu osobama koji, koji, imaju, koji, koji su odahlo ilma i fadlak, osobe znači koji imaju znanja i koji su ugledni <clears throat> i koji su bogobojazni. <clears throat> E, također u hadisu je došlo da ovo što su radili ashabi, otišli, potužili se poslanik sam sam, da to nije cinkarenje. Da to nije memimet. Pa mogu se tako potomačiti, tako? tamo ga slušao, ali on došao onda kao Allah Bože ovaj ovako onako znači. I za leđa mu nešto tamo obavijestilo tako. Ne, nego su oni te obavijestili zato što je bila neobična, neobična stvar, znači nisu još da ga cinkar da kaže vidi ovaj Fatih uči, predvedan suči Fatih. Uh, e, znači ovdje je pojenta bilo u tome da, da njima bilo neobičan ta njegov postupak pa su htjeli da pitaju poslanika sam znali je to u redu, je to ispravno, ne zato da bi se, da bi se ga cinkarli i da bi se žali na njega. Dobro. Uh, Ovo je kako on protumačio. Međutim, ovaj, ovaj hadis ima više rivajeta. I u tim rivajetima došlo u stvari da je ovaj ashab, on nije učio, kako on kaže ovdje, na drugom rekatu da učio Fatihu. Nego bi učio nešto iz Kur'ana, pa kad završi to učio iz Kur'ana, završio s Fatihom. Na istom rekatu. Sa Sako, ja, kulhovela. Znači, završio sa kulhovela. I to je ono što je bilo neobično. I čak imamo rivajete da učio prvo, učio kulhovela pa onda Kur'an. A imamo rivajete učio znači prvo Kur'an pa onda kulhovela. Što znači, do, tad je neobično. Ovako da uči samo kulhovela, što bi to bilo nešto posebno neobično, da uči kulhovela čisto namaz. Uči jednu suru, redu, učio suru, ne zna više i gotovo, Halid ne Velid. Ne znao puno sura. To je nama argument za ovaj što ne znao puno sura. Ovaj. Ko što Safet Suš isto onaj loše uči u školi. Znate kad djece posjećaju djecu, idi, idi uči u školu, kad nema ona, kaže, i Safet uči, kaže, loše uči, stvarno jedva prolazi. Ona. Ali Safet je bio Safet, on je <laughs> završio igru, znao igra, došio, gdje je završio, ali ovaj, a ovi ni dobro uči, ni dobro igra. Ovaj, tako i mi za Halda, da se ne vižemo plavo. Ovaj, e, uglavnom, znači, e, ovo je bliže i spravnije to da u stvari neobična situacija bilo u tome što je učio Fatihu uz nešto drugo, neku drugu suru. Pa to je bilo neobično, zato su oni obavijesti poslanika sa Salim, a ne zato što on učio na jednom drugom rekatu, ali eto, vjerojatno ovo je jedno, jedno tumačenje ovdje kako on spomenu. <clears throat> Mislio sam da završimo ovdje ovu cijelinu. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,